Živimo u vremenu da ljudi i životinje imaju srca, ali mnogi od ti ljudi i džina s tim svojim srcima ništa ne razumiju. Oni su kao stoka i gori od stoki. يا قافلة المهنية سيروا يا صحبي حتى نتعلم مهنا شتى يا صحبي حتى نتعلم مهنا شتى نتقن خمسا أو ستا ونعول أخا أو أختا نتقن خمسا أو ستا ونعول أخا أو أختا أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلتي, يا قافلة قوية شبت كالنار كالنار كالنار وضية هبت كالريح كالريح I zato je kazao šehu Islam ibn Tejmije da dunjaluku ima džennet, moguće u njega uče u ahiretski. A to je iman, to je ta slast koju treba da osjeti vjernik i da onda požuri da i drugom u tu slast i užitak pozove kako bi ljudi bili sretni na ome dunjaluku koji je samo rahadar, trenuci sreće i pripremao se za veliku sreću i najveću sreću.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 pomoć tražimo, da se uvjećemo njemu subhanahu wa ta'ala o zla naših duša. I molimo ga subhanahu wa ta'ala odmah dobom da nam pokaže istinu istinom da je slijedimo. Da nam razotkrije laž pa da je se klonimo. Živimo u vremenu tvrdi srca. Živimo u vremenu em ala kulubihim akfaluha u vremenu kada su srca katancima zaključana. Živimo u vremenu da ljudi i životinje imaju srca, ali mnogi od ti ljudi i džina s tim svojim srcima ništa ne razumiju. Oni su kao stoka i gori od stoki živimo u epidemiji grijeha, živimo u vremenu ovi ljetni vrućina, da bi se prisjetili kul naru džahannama ešaddu harra, da kažemo džahannamska vatra je još žešća, ovo je ništa. Živimo u vremenu kada je stid uklanjata dženazata, A poslanik kada je salatu wasalam, kada govori o imanu i kaže da je iman, kako je došlo kod Buharije, da je iman 60 i nešto ogranaka ili 70 i nešto ogranaka, a'laha kelimetu la ilaha illallah. A najuzvišeniji vid imana je kelime, riječ, rečenica, nema drugog Boga sem Allaha Želešanu. Wa adnaha a najniži vid imana je skloniti trnku ili granu s puta. hayatu min al iman i od imana. A danas kada vidimo možemo slobodno kazati da su ljudi koji se pripisuju islamu i imanu da su se oni mnogi definitivno rastali sa imanom. Jer vidimo nema stida da ne govorimo što nema namaza da ne govorimo onda klanjaju li ljudi u mesečidima imaju li čevatski namaz da ne govorimo jesmo li skrušeni u tim namazima svaka ova stvar je lekcija za sebe ili ovome slučaju problem za sebe. Jer većina vjernika to nema i opet se zovu vjernici. Zato mi nastavljajući govore, govorom i serijalom o takvaluku vidjet ćemo u Kur'anu da Allah na mnogim mjestima spominje taj takvaluk ne bi li ljudi shvatili ko je Allah pa u pogledu stida kako bi bilaživani muslim poznati hadis ona trojica koja su se našla u onoj pećini koju je zagradila stjena ili kamen pa nisu mogli da izađu svako od njih se je prisjećao šta je uradio Čisto u ime Allaha Želešanu. Pokušaj se ti, dragi moj brate, preračunati ili obračunati. Imaš i ti kakvo djelo da si siguran da si to čisto radi Allaha uradio. Da si sa tim tijelo samo Allahovo zadovoljstvo. Pa ćeš vidjeti da ćeš se sam izgubiti u mislima. Ne znaš na šta bi se odlučio jer nisi siguran To je dokaz da danas mnoge džanijske golubove ne vodi ihlas. Iskrenost koju je Allah naredio i bez koje nema vrednovanja kod Allaha Đelešanu dijela. Pa se jedan od njih trojice prisjetio da je svoju rodicu zagrilio i tijelo nevino za je uzme. Pa ga je ona pozvala na riječ takvaluka i rekla mu boj se Allaha hoćeš li to moju čast uprljati? Pa je to bio dovoljan riječnik i dovoljna riječ da se mladić u takvoj složenoj situaciji, jer mi znamo kada je vatra i barut blizo, da mora doći do eksplozije. Osim kome se Allah smiluje, kao što su bili poslanici, i simbol tih poslanika i usubali sratu sram. I pojedini pobožnjaci koji nisu pali ovim najtežim iskušenjima, jer kaže poslanik alaih sratu sram, kako bileži imam il Buhari, وَتَّقُ الدُّنْيَا وَتَّقُ النِّسَا Bojte se dunjaluka i bojte se žena. فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ لِبَنِ إِسْرَائِيلِ kanet bin nisa, jer prvo iskušenje na kome su pali Benu Israil je upravo bilo iskušenje žene. Nemojmo pogreš ovo shvatiti. Ili u stvari mi smo to već u praksi sproveli. Mi se bojimo žena. I naćeš da je malo ko danas gazdan svoje kući. Da je on odpravnik poslova. Ovdje se ne misli da se čovjek boji žene kao bića nego da se boji fitne ženske. Inne kejde kunne azim. Jer kaže Allah Želežanu suri Jusuf, vaše spletke su ogromne. A za šeitanske kaže inne kejde šeupani kanob da'iba. A šeitanske spletke slabe. Samo kažeš audu billahi mine šeupane vrađim. I pobigne šeitan. A želi mora sto puta kazati, deo šutim te spomeni Allaha, prođi me se malo, a ona samo melje, melje, melje, melje, melje. Pa ovdje se ne kaže bojte se žena, nego bojte se, znači, šadra ženskog. Jer je to ono na čemu je pao Benu Israil, ali onaj koji je bogobojazan i ko strahuje od Allaha te barek od ta'ala i koga bude takvalu kroz život vodio, počastit će ga Allah Želešanuhu. Da mu takva bude vodilja u najtežim momentima. Kada zaista samo mogu muhlasini, ne muhlisini, ne znam koliko razumijete me šta govori. a u arabskom jeziku kada se kaže u Kur'anu muhlasin, to je znači bio svaki poslanik. Oni su bili potpuno iskreni. A ima muhlisin, koji je trudi se da bude iskren, ali mu nekada zakaže. E onaj ko bude bogobojazan, on će uvijek biti, ako Bog da, muhlis u Allaha Đelešanuhu i pomoće ga Allaha Đelešanuhu tamo gdje mu zaista jedino može takvalu pomoći da se iz te složene situacije izvuče, jer tad ne vidi sultan, a mi govorimo da ne reci da odvojimo ljude da što manje sultan posla ima. U poročnom životu, u braku, ima brak, ima spajanje, sklapanje braka i rasklapanje braka. Spajanje i potpisivanje ugovora i prekidanjem tog ugovora. Mnogi muslimani danas ne rade po ovome slobodno mogu kazati najpobožniji među nama se u pogledu razvoda i sklapanja braka se u ovoj oblasti ovom je propisu kao slon u prodavnici kristala. Sve polupa. Allah će rešanu pored mehra i ovo je dokaz ljepote Islama je propisao još jednu viziju ili još jedan vid od, od premnine Znači, došlo je do razreda braka. Ne može sa s tom ženom naći zajedničku. Kod nas uglavnom, već kad ide da izbijem koji zub, da zapamti za kim je bila i tako dalje, uglavnom je kaubojski film. Dok Allah Đelešanu naređuje da kada se čovjek raspade sa ženom, da ono sve što je priuštio, osim mehra, da je lijepo opremio ono što se kod nas zvalo ruho. Znači, kada vlada kod nas je sve bilo naopako, pa ide vlada i ona oprema kuću mladoženi. Ovo ruho, ono ima mjesta. Ako čovjek razvodi ženu, da je lijepo opremi. Opremi. Zašto? Zato što ženi teško pada razvod braka. To je njoj teško podnijeti. I zato razvod braka nije u njenim rukama, jer ona je puna osjećanja, emotivizma. Ona te svaki dan pustila bar po koji put. A ti znaš da imaš pravo samo tri puta, a posle trećeg puta onda ćeš se debelo kajati. Ako pogotovo budeš za tu ženu vezan i ako nju ima hajda, i ako je došao porod, jer više nema mogućnosti i ne može to više jedan šejh izliječiti i kazati, prouči fatihu i nastavi dalje, kao što to novotari ljude. Zato Allah Đelšanu kaže وَلِمُ طَلَّقَاتِ مَتَعُمْ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ Kaže i raspuštenicama pripada otpremnina. Dužnost je to da tako postupe oni koji se Allah Đelešanu boji. Znači sve ono što je ona koristila od tih nekih tehničkih stvari sa tebom kupovala i to je slično spakuju joj ruho već kad ne sa njom da živiš da je to bude jedan vid utjehe da ona lakše to preboli i da je to ne bi bilo znači krah u njenom životu i da ne bi znači jednostavno to slabo stvorenje skroz palo i bila nesjemensija bila zaboravljena stvar Da li Allah žele šanuhu, a ovo su sve ajeti pred sami završeta sure al baqara upozorava bogobojazne, a opet kažem, malo je danas takvi, obraća se pa kaže, ja ejuhan ledina amenu, ittaqullaha wadaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. O vjernici, bojte se Allaha dželle šanuhu i od kamate se prođite in kuntum mu'minin ako ste vjernici vodaru ma baqija min riba in kuntum mu'minin o vjernici ovi koji kažete da ste mu'mini da imate iman da vas vodi islam vodaru ma baqija min riba prođite se svi vidova kamate i to je pod uvjetom ako i dalje tvrdite da ste mu'mini Ako ste nevjenici, onda posle širka nema grijeha. Šta god uradiš, to je manje od toga. Ali ako kaže si muhmin, nemoj izazivati rad sa Allahom Đalešanu. Fe ilan tefalu, fe'denu bi harbim min Allahi wa Rasuli. Ako se ne okanete kamate, znajte, eto vam rata sa Allahom i njegovim poslanikom. I mi danas vidimo, da su ljudi svi u nekakvom strahu, da su ljudi svi u nekakvom u nekakvoj neizvjesnosti, svi kukaju i vidimo razne bolesti i vidimo razne katastrofe. Sve je to posljedica između ostalog kamatnog sistema. Kaže poslanik Ali Salatu Veselam, kako je došlo u hadisu koji ima dobar lanas prenosilaca, od Ibn Mađe i drugi, kaže poslanik Ali je salatu o sram, 70 i nešto je vidova kamate, a najmanji vid kamate je kao zinalu s majkom. Šta bi rekli za čovjeka? Za koga bi se dokazalo da je spavao sa svojom majkom? Da je na majčinu čast udario? Da Ja mislim da bi se i pederi takvog odrekli. Oni koje treba bacati sa vrda u zemlju, udarati kao stožine, ubijati na najzrstni način da osjete taj bol zato što hoće prirodnost ljudskog bića da iz, iz bitopere. Oni bi, ja mislim, osudili takav čin. A ovo je najmanji vid kamate. A vi ste vidjeli danas kako su oni sredili te banke u kojima se objavljuje rat Allahu Želešanuhu. Tamo su najljepše sekretarice. Tamo je najskupocijenija keramika, najbolji kompjuteri, najbolja klima, najbolje pozicije u gradu, To je artiljerija koja je okrenuta prema nebesima i pucaju direktori banaka i kažu gospodaru, mi ti objavljujemo rat. Pa šta poslije toga očekiva, draga moja vršina? Šta poslije toga očekivati? I zato Kur'an koristi nam poseban oblik, vrderu na takvije, vrderu. Znači, bježanje od toga. Znači, bježanje od onih koji objavljuju rat Allahu Đelešanu. Odmicanje od takvi. Jer to izaziva opće, opću katastrofu i opće kažnjavanje koje može zahvatiti i one koji su, koji su mnogo A zatim dolazi na red jedan jako interesantan ajet po mnogo čemu. وَتَّكُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ I bojite se dana kada ćete se Allahu Đelešanu vratiti I kada će svako ono što je zaslužio i kada će se svakome ono što je zaslužio biti mu isplaćeno i nikom nažao neće učinjeno biti. Naime, draga moja braćo, ovo je po najjačem mišljenju zadnji ajet koji je sišao sa nebesa. وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Neko će kazati, pa za nije zadnji ajet, ali jevme ekmentu lekum dinekum, wa ekmentu alejkum ni'meti, wa raditu lekum islame dina, ajet koji je objavljen na oproslom hađu. Nije ovo zadnji ajet. Po koncensusu islamskih učenjaka. Nego ovaj ajet vrtefu jome durđaune fihir Allah. On je jedan od ajeta koji je zadnji i najjače je mišljenje da je ovo zadnji ajet koji je objavljen poslaniku ali i sratu od sna. A on, braćo, ima svoje veliko značenje. وَتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ Bojte se Allaha bojte se dana. I ovdje se spominje takva. Znači, bojte se tog sunnjega dana. Kada ćete se vratiti svome gospodaru Allahu Đelešanu. Thumme tuafa kuju necim ima kesebet. Svaka duša će biti usrčena na onome što je radila. Znači, svak će dobiti ono što je zaslužio. Wahum laju zlemun. I nikome se nepravda neće nanijeti. Molim Allaha te bareke wa ta'ala da budemo bogobojazni. i molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milosti na ovome sudnjeme danu s kojim nam subhanahu wa ta'ala prijeti a kudu kao hada vas napilali u lekom innahu huwa ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على خير الأنبياء محمد بن ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Vidimo, draga moja braćo, i to često ponavljamo, da je Allah žele šanu u Koranu, tako reći na svakoj stranici skoro, spomenuo riješ takvaluk jer je cilj da ibadur rahman وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا da Allahovi robovi, robovi milostivog, ponizno po zemlji hodaju. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا A oni koji suprotno postupaju, džahili, nevjernici, mušici, koji ovo po zemlji hode i koji su spremni na ismijavanje, ponižavanje i stajanje na put ove dave da kažemo Allah da vas uputi na pravi put. Molimo Allah da vas uputi. Znači cilj je da Allah Đelešanu odgoji vjernika i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam da moli Allah Đelešanu konstantno za uputu drugima. To jeste da drugi okušaju tog dženneta koji je u tvojim prsima. Kako bi okusio ahiretskog dženneta? I zato je kazao šehu Islami Lutejnije, na Dunjaluku ima džennet, ko uđe u njega, uđe u ahiretski. A to je iman. To je ta slast koju treba da osjeti vjernik. I da onda požuri da i drugog u tu slast i užitak pozove kako bi ljudi bili sretni na ovome dunjaluku koji je samo rahadar, trenuci sreće i pripremao se za veliku sreću i najveću sreću. Prva je da uđe u džennet, a najveće je zadovoljstvo je da gleda u lice Allaha tabarak evo ta'ala. Vi ćete vidjeti, draga moja braćo, da u suri Bakara ima najduži ajet. Znači ima najjači ajet u Kur'anu, a to je ajetul kursi. A ima najduži ajet u Kur'anu, a to je ajetul dejn. Ajet koji govori o, bukvalno rečeno, o zadužnicima, o dugu, o potpisivanju ugovora, o sklapanju ugovora. Zbog čega su danas muslimani posvađani? Malo zbog akide, malo zbog menheđa, jer on to ne razumio i ne, to ih plaho ne interesuje. Uglavno do čega se muslimani danas svađaju, a to je ono šeitansko, hajde, lako ćemo, ma kad radi, ma nije problem, ma mi smo svoji, pa vjernici smo, subhanallah, ma znam ja tebe, ti si pošten, i tako dalje, i tako dalje, i nakon toga dođe do veliki svađa među muslimanima, onda se na, na kraju tumači, ne bi ja tako rekao, ti si rekao vrati kad moreš, to je znači pred kijame, tačno, pred sami kijame te ja ti vratim i na sarame. Zbog toga je Allah Đelešanu i svoje mudrosti objavio čitav ajec koji govori tačno i precizno šta se treba sve uraditi. I nije to stran stavio u strogu obavezu jer da je hukum ovog ajeta da je važi potpisati svaki ugovor, znači mogu ugovor da budu šefalijen, da budu znači u svenoj formi, ali da je ostalo da samo mora da bude u pismenoj formi, onda bi bili griješni. Šta bi god kupio od nekoga, morao bi to zapisati. S kim bi god sklopio kakav ugovor, sve bi morao da stoji na papiru ali je to ostalo sunnetul mu ekede. ili kod nekih sunnetul mustahabe. Lijepo je to da se uradi, ali nije islam došao osim sa ljepotom. Da ljudi svate ljepoto islama i da ih sačuvao svi belaja i problema. Na kraju samo, pošto je aje dug i nećemo ga citirati, nego ga pročitajte sami. Kada imate slobodno vrijeme, kada budete hatmu činili, Sam završetak ovoga ajeta je nama puno interesantan zato što spominje ono o čemu mi govorimo. Kaže uzvišeni Wattakullah, znači to je završetak na ovoj stranici, a onda prelazili ćemo zadnji dio ajeta koji govori o dugu, o dugu, ipak proučiti na arapskom i na bosanskom. Ali na zadnjoj stranici govora znači ide na stranici gdje, gdje govori se o, o, o ajetu Dejnu, dole se završava وَتَّقُوا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمٌ Bojte se Allaha dželle šanuhu, pa će vas Allah podučiti. Allah je o svemu obavješten. Znači, o vjednici, Jer počinje ajet o vjernici. Ja ejuha ledina amenu i da te dajentu bidejnin. O vjernici kada nešto pozajmljivate. Ovdje se Allah na kraju obraća pa kaže وَتَّقُ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ Bojte se Allaha pa će vas Allah podučiti. Znači, bojte se Allaha Đelešanu u pogledu ugovora pa ćete uvijek dobro završavati. Bojte se Allaha u pogledu iluma, u pogledu ibadeta, da nas ljudi puno pamte, da nas ljudi puno čitaju. Ali nema takvaluka osim illa da rahim Allahu wa qalilu minhum. Nema osim kome se Allah smilova, malo je takvi. Ko se bude Allaha bojao, Allah će dati da on se poduči. Wattaku Allahe wa yuallimukum Allah. Znači takvaluk je šart za ilum. I zato su srebi slali svoju djecu drugim ljudima da ih odgajaju, da ispitivaju, da im razne cake postavljaju da i odgleda da budu bogobojazni, tek onda ide u katedru Hadisa, u katedru Fika, u katedru Kirajeta i ostalom. Mi danas šaljemo ljude da uče nauku, a onda juče je bio najveći možda bandit. Pa mu ostalo taj, taj segment nije izliječio. Ili šaljemo čovjeka, on je naučio onako da umije čita Zagora Čiku i pročitao je puno toga iz Islama i postao šeitanom napjekom. Šeitan koji govori ili šeitanul ahras šeitan koji šuti i neće da istinu kaže. A nama treba bogobojasnost i da se kaže istina pa neka glava ide. I zato je najveći džihad. Smijemo o džihadu pričati. Pa ne smijemo zato što je to opasno po nacionalnu sigurnost nego moramo 330 ajeta vidjeti šta ćemo sa njima iz Kur'ana. I zato se 500 godina na ovim prostorima nije učila sura Teume za pare i sura El Fan. Jer bi onaj što je platio rekao čekaj da vidiš da sam to platio. Ano počinje tamo sura Teube. Bara'atum min Allahi wa Rasul. Proglas od Allaha njegovog poslanika. Allah se odliči mušnika, nevjednika. Pa bi rekao čovjek čeka kad sam ja ovo platio da ja se odreknem onoga koga je Allah naredio da se odreknem. Ne uči jasin, časna, velika sura, ali ona ne govori ni o kome. Govori o mrtvima i o živima kad trebaju se približiti Allaho Đelešanu. I zbog toga trebamo biti bogobojazni, pa će Allah Đelešanu povećati stanje, a Allah, Allah Đelešanu sve zna. I završava Allah Đelešanu ajr odejnu na ovakav način. Kaže uzvišeni, وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوبًا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدوا الذي تؤمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم كاجة الله سبحانه وتعالى ako se na putu a ne nađete pisara, onda je onda jedan kod drugog nešto pohranite. Pohranite to jedan kod drugog. Znači, dadite povjerenje jedan drugom. Ukažite jedan drugom povjerenje. I neka se boji Allaha žele šanuhu. I neka ne dozvoli da njegovo srce bude griješno. Jer Allah dobro zna ono što radite. Znači, Allah Đelešanu u prvom dijelu govori kako trebaju da budu dva svjedoka, kako treba sve da se zapiče, pa ako se jedan, ako jedan zaboravi, da drugi ga prisjeti. Islamski učenja se onda kažu, bravo, ako nema jedan, ako je jedan muškarac, mogu biti umjesto jednog muškarca dvije žene. I tako dalje, puno se o tome govori, e onda šta ako se nađemo na putu? Pa nema to ko sada posvjedočiti. Nema pisana čatima da to sve zabilježi. Onda se vraća stvar na takvaluk, na bogobojaznost. I ovo je drugi put da se u dejnu, znači ajetu dejnu, spominje volijeta kille rabbe i neka se oni boje Allaha, svoga gospodara. Ovo je samo dokaz, draga moja braćo, da Allah Đelešanuhu je objavio vjeru koja je univerzijalnog karaktera. Ovaj din ulazi u sve pore života. I sad zamislite, pokušajte sebi predočiti takvog jednog pobožnjaka, pobožnog čovjeka, koji se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, kako je poslanik alaih salatu wa salam naučio gulama ibn Abbasa. Pa mu kaže, ja gulam, ittaqillah hajzuma kunt. O gulam, a gulam je znači dijete koje još nije punoretno po islamu dečačić, tipa, bi tako dalje, kaže mu poslani, kada je salatu wassalam, ja gulam, ittaqilla hajthoma kund, boj se Allaha u svakoj situaciji. Mi to kažemo danas čovjeku, kome je vini smrtovaca i žepa, ali on, kao da smo rekao, ništa se ne dešava. Ne vidiš na njemu promjenu. Poslanik je sam to govori dječaku, A ne bi govorio da nema fajde, što bi džaba tupio zube poslanih gleda iz vrata tvoje srama. Ali je dječar priroda, on može da svati ono što ne može svati često odrastao čovjek. A zatim, draga moja braćo, prelazimo u suru Alimran. U njoj Allah te barek evo tala isto tako nije prestao da spominje takvaluk. I to isto tako u raznim situacijama i u raznim prilikama. Pa Allah Đelešanu govori o ehlu kitabijama, o kršćanima i židovima, kako oni jedu bespravno i mjetke ljudske, odračaju od Allahova puta, kako pronevjere ugovore i kako nisu dostojanstveni i kriju Allahove ajete, A onda kaže Bela men eufa bi ahdi Wattaka fa inna Allahe yuhibbul muttaqin Osim kaže onoga navodi te njihove roše osobine A onda izdvaja vjernike pa kaže jeste Samo ne oni koji su svoje obaveze Kako treba uzeli u obzir i ispunili Koji su bogobojazni وَاتَّقَا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ Znači koga vodi takvaluk, a zaista Allah subhanahu wa ta'ala voli bogobojazni. Voli mutekije. I onda dolazi na, na red ajet koga svaki put kada otvoramo govor, tako je radio poslanik alaih salatu wassalam, ja ejuhel ladina amanu. A ajet počinje da govori o džematu, počinje da liječi jedan veliki problem koji danas hara među muslimanima. Kao da je sumne tula da se razilazimo. Kao da je to određeno da jednostavno tako je da je u tome hajet. Uživamo kad s nekim nismo dobrim odnosima. Pa Allah Đelešanu tu opisuje stanje Eusa i Hazređa. Dva plemena koja su 120 godina ratovali ali je poslanik ali salatu wasalam ostranio džahilijet znači zahvatom Kur'ana i sunneta tim simboličnim načinom ostranio oni džahilijet i odradio ta dva plemena da budu primjen bratstva u Medini. Mi danas ne možemo da sjedimo s ljudima ili ljudi neće sjediti sa nama Ili mi nećemo da sedimo s ljudima zbog toga što on neku drugu boju voli. Zbog toga što on njemu se sviđa. Buharija tebi se sviđa Ibn Qajim. Kako kaže šehu Rusemin jedne godine na hađu, dvije skupine ljudi su se posvađali, a mi smo govorili prošli put. Al hađu ešhuru ma'lumat. Hađ je u određenim danima. فمن طلب فيهن الحج فكذا نيكو سيوضوشي نهج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج نيما سستايا سجنما نيما قريشنا اي نيما رسردايا نهج فتزودوا فإن خير الزاد التقوى ako se tako opremite nahač, a najbolje što možete na nahač ponijeti takvalu, od takulija ya el albab, bojte se ovi koji kažete se pametni. Pa se kaže dvije skupine vjednika posvađali. Oko dizanja ruku, ovo četiri puta u namazu, to je mustaha i to je jako mišljenje. I znači 70 ashaba prenosi ovaj hadis. I hadis je u Buhari i nosi poglavlje u Buhari, čitajte. Repul je dejte sara. Bam, repul je dejte sara. Poglavlje dizanje ruku u namazu, to ne može niko sporiti. I vjerovatno se našle dvije džajske skupine i jedni kažu vi ne dižete ruke ako ostavlja sunnet kaže poslanik ala i salatu u sram na rabbi ba an sunneti fa lejse minni ko ostavlja moj sunnet nije od mene znači vi ste nevjednici a drugi kažu ne ne ne ne ne ne vi radite nešto što nije zabilježeno Nisu znali za hadise i tako dalje. Izmišljate novotarije. I poslanik kada je rade kaže, opisao to vaše dizanje ruku, kao kad konj mlati repom. A o čemu se radi? A sahabi prije kada bi predavali selam, pa je upozorio poslanik kada je salatu selam, ovako se selam, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. I vidjet će u svijetu sada čim novotarite selame, odmah i trojci sa desne, i trojica s lijeve strane. Pa je rekao poslanik kada je znam, šta vam je vidim da mlatite rukama kao što konj mlati repom? Pa su rekli vi izmišljate novotariju. Ako izmišlja novotariju, izmišljati novotariju i ustrajavati u tome može biti stvar kufra, vi ste nevjerici. I zbog toga, draga moja braću, ajet 101. u suri Al-Imran Ja eju ladina, ledina amenu, takullaha, حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُتُنَّ إِلَّا وَلَمْتُمْ مُسْلِمُونَ وَأَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَبَرَّكُمُ Hoćete li da vam kažem recept kako će se ljudi ujediniti? Ne može bez boga bogobojaznosti. Možeš ti napraviti pravilnik rada. Možeš ti imati nekakav priručnik. a što to nije, priručnik ti Kur'an i Sunnet i Sanatul Savi, to definitivno toga nema koristi. Znači, ako nema bogobojaznosti, nikad ti ne živjeti niti muslimane. Zato Kur'an prije toga kaže, o vjenici, bojte se Allaha Đalešanu, kako? Haka tu kvati, istinskom bogobojaznosti. Vala temutunne illa wa antum muslimun. I znajte šte povijeti, a šta ćete Allaho povijeti? Ako ne budete umrijeli kao pravi muslimani. اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المجاهدين اللهم اجعلنا من الصادقين اللهم اجعلنا من الداعة الدعاة المخلصين اللهم اعز الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم عليك بعمليك وجيشها اللهم عليك بعمليك وجيشها اللهم عليك بأبناء القردة والخنازير اليهود والنصارى ومن ولاهم يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم اللهم ارحم قتلاهم واجعلهم شهداء عندك يا رب العالمين اللهم رد المسلمين الى الكتاب ردا جميلا اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة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 كبت كالريح كالريح كالريح قوية قوية كبت كالنار النار النار النار وضية صارت العزم فتية طارت كالصقر أبية سارت في العزم بقية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قاتلتي هنيا